Mi smo ehlu delil. Šta si ti uradio za islam? I neće ovoj dani naštetiti nikakva služba. Istinski naslednici vjerovjesnika koji ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnitskih Posjetite nas www.palta.com Soba put, vjer, soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah hej. Ciklus predavanja sa zimskog seminara Božim 2012 pod nazivom Šta si ti uradio za islam? za islam? Gosti seminara brat Abu Amina, brat Nusret i brat Hatab. Organizator i domaćin brat Bilal. Šta si ti uradio za islam? بلغ الدعوة لنا وانشر الدين جميلا جل إشراقا ljudi sjedili e, i učili. E ini uz te bareke u pomoć. A vidite kakav narod imam, Da nekada se neki ljudi ponašaju ko karavlasi nekakvi. Da jednostavno da ih eritira kad te vidi ko muslimana. Da si go prošao kroz krupu, možda bi aplauz dobio. Ali dođeš kao musliman i vidiš samo se ljudi, ko ne smije naglas da se izjasni, onda se dira laktom vidi, otkud volki, otkud sad baš <laughs> Zato kažem, da ovo je otprilike ta nekakva podjela i zato mi hoćemo uz Allahu pomoć da se znači suočimo sa svim ovim segmentima, da učimo, da vazimo i da držimo vazovi, oni shodno povodu. I dobro je, znači, mimo džume da bude, znači, par jednu, dva, tri puta još sedmično neki vaz. Ja poslije nekog namaza, ja nakon neke nasabe, akika, ženitba, dženaza, desilo se ovo, desilo se ono. Islamski susreti, Bužen 2012. Šta si ti uradio za islam? أن تعيد الخير للأرض تعطينا Hutba, kapir, muhataba. Znači, obraćanje, referat. U obraćanju, referatu, jel tako, nema tu nekakvog ismijavanja, nema tu zbijanja šale, nema tu znači ovaj nekakve neozbiljnosti, a pogotovo kada eh, gledamo sunnet poslanika sallallahu alaihi ve vidjet ćemo da se je poslanik kada sam tako znači obhodio u hudbama i povisio bi svoj glas da bi mu se ove vene ovdje natezale i bile znači jako upečatljive. To je sedmični vaz, sedmično obraćanje. To je jednostavno znači analiza sedam dana šta se je desilo, primjećeni određeni promašaj u džematu, svjetski događaj ili događaj u okruženju, problemi u džematu, ljudi otprilike u gafletu, malo se umorili, zaspali, pa i treba hutba da ih probudi. I zato hutba ima poseban svoj beričet, što se ne može nikako znači ravnati sa bilo kakvim predavanjem. Pogotovo kada hatib svati svoju ulogu da ima ljude koji su, znači, umorni od života, od grijeha, u okruženju, opterećeni raznim zabludama i tako dalje, a vi znate i od te psihologije da čovjek kada govori povišenim tonom, uspije jednostavno da barata situacijom. Da se svi ostali govorovi nekako stišaju. Pa zato i na ovim prostorima su hudbe preslikane iz crkvi, pa ćete vidjeti da ovaj dobar dio bosanskih hatiba i mama kao da obavlja misu, uspavat ljude, jel tako, otjevat im na ovoj stepenci ovo, na drugoj ono, okren se tamo, okren se vamo, nikad početi i onda poštovani džemate, pošto je danas e, jako zima, imamo dva tevhida, Imamo neke druge obaveze, danas nećemo dući, sutra je vruće, preko straje pijaca i za uvijek nešto ima. Jel tako? I onda on pjeva, gleda u jednu čošu, je tamo, ovi amuat spavaju dole, mejti, samo i treba ogasul. I jednostavno, ovaj, to ne ostavlja traga. Znači, vajz u jednoj dolini, njegovi moridi u drugoj dolini i zato ti vidiš godinama se vazi. Ko znaš čovjek dođe na jednu hudbu, kaže gotovo ja od sam dolazim. Zašto? Zato što jednostavno ga protrese, on sebi dođe. Malo prije nam je brat pričao u hođa koji se pokaju došao te obje. U Americi tamo pozovu ga da bude hatim neki bosanski džemat, sad nisu oni vjerojatno vidjeli kako izgleda. I oni žure da on dođe i tako dalje. I kad je došao, još po nesreći ne paše mu jedna medija na glavu, ne moram stat. Ovaj, on hoće vakao diza na, I ovaj, nije dugo tu ostao, uglavnom su rekli, dobra ti je hudba, ali znači ta brada i to kaj, prepašćeš nam djeca, on sjeti kaj, pa djeda brazno ne prepada djeca. Izmišljen znači ti izmišljena, pogledajmo samo izgleda, ulazi kroz dimnjake, kroz prozore, na, na, na, stepence Ovaj. Tako da, znači, hudba treba pa da znači, postigne svoj efekat. I zato je ovaj Allah Đelešanu iz svoje mudrosti zamijenuo petkom podne sa džumom i učinio da taj namaz koji će biti petkom bude dva rekeata faca, A akcenat se stavlja na šta na? Na Pa je došlo u rivajetima da čovjek ne smije šaretom da nek ne kaže naprijed, nazad, tamo, sjedi, ustani, gubi, znači, dijelove potpunog hajrata koga može pobrati, znači, džumom. Čak da glasno ono što je kod nas posno imam kaže, Allah da pomogne islam, s mi kajem, amin. I to ima prigovora od učenjaka da to treba u sebi. Znači, maksimalna koncentracija. Čak kod Buharije ima poglavlje gledanje u imama dok je na mimberu. Listajte pa ćete naći. Zašto? Jer ti kad sve gledaš među noge, kad gledaš negdje tamo, vamo, tebi odeše misli. Međutim, ti kad gledaš čovjeka u njegove oči, on govori, jel to je hitabet? Muhalpeba je znači, obraćam ti se i ti me slušaš. Pažljivo gledaš u mene šta ti sada govorim. Pa samo to gledanje, znači, ovaj, u imama, posebne neke, znači, stavlja koristi. I on dobije, znači, inspiraciju da vidi da smo živi zla ljudi na džomi, nisu mejiti. Broj dva, znači, kao sam ja ovaj, za bajramsku hudbu, ja se razvazio, braća me gledaju, ali ja prije bajramske hudbe i objašnjavao kako se klanja bajram. I sebi da malo ponovim, a i braća da se posjete. Ja opet zaborim na drugom rekatu one tekvire. I sad braća gledaju u mene, ali on se bore sam sa sobom šta im je Bajram namazom. Je li namaz ispravan? I ja sam tamo silazim sa hudbe, nekoliko braća kaže, še, zaboravio si tekbire. Znači, oni su, braća se opteresla, zato je dobro poznavati propis. Šta? Znači, ako smo šta je zaostavili, a to je fars. Onda se to reaguje bez toga da se čeka da ti siješ sa, I šta da ja nešto kažem ružno na Allahu vjeru? Hoćemo čekati da ja sve to kažem, pa završi se hudba, pa da me onda kulturo vodiš negdje učišak. I odmah ustaješ. Jer ovo je hetabe, obraćanje, i ti se obraćaš. On slago ti ustaješ kaj, laže ljudi ovaj čovjek, sjedeš dole. Ti će onda izneste ga, izneste ga, ili mene, nešto biti, ali moraš istinu kazati. Zato, znači, od adaba hudbe je da ona bude, znači, da se hudba skoncentriše u probleme, da se znači na početku počne sa hudbom al-hađe u kojoj se znači jednostavno smiruju srca i duše a onda kada se kaže emma ba'd onda se pošalje poruka i u hudbi nema znači zasmijavanja ljudi. Ovo što ima u vazovima to ima mjesta. Zato što u vazovima ljudi su umorni od poslova, e, jednostavno Znači, ako bi samo galamio, galamio, galamio, galamio na njih, ovaj, znači duša osjeća nekakvo, nekakvo opterećenje. Pa nekada čovjek zagalami, pa nekada stiša ton, pa nekada kaže nešto onako što je turfe, nešto lijepo, ovaj, što može zasmijati ljude, ali, nije se znači ovaj reklo nego istina. To ne smeta, inša Ovaj, o tome ćemo malo kasnije. I zato kažem, Hatib treba da znači bude postojan. Čak ima mišljenja da Hatib treba da se popne na hudbu naoružan. Šta ćete mu sad? Pogotovo to Hanefije zagovaraju. Da Hatib izađe sa sabljom i da je zadije pored sebe od sjedi i onda kad ustane i kad kaže ono Ešhedu en la ilaha illallah digne sablju. jer se šehadet ne može braniti ni sa s ovim. Tako da ovaj eh, Hatib znači to je velika institucija i zbog toga Hatib mora biti znači jednostavno čovjek koji će ko sebe klanjati dženazu svoju trenu i nekakvom sad izgubljen, e, zbunjen, e, mijenja boje, sad žuta, sad crvena, sad zelena. Ne, ne. Da se jednostavno, znači, oslobodi svega toga, a to dolazi vremenom, miša jednostavno, pogotovo dolazi ako čovjek zaista, znači, ono što osjeća, da kaže to iskreno, i Allah će ga počasti brzo da se oslobodi toga mi ćemo u praktičnom našem dijelu imati oko Bog da, se ljudi penju ovdje. I odabrat ćemo žiri tim, znači ljudi koji, da kažemo, ovaj, imaju malo iskustva o tome, pa ćemo se ocjenjivati. Znači jednostavno, ovaj, da, znači, stvorimo jednu natječajnu atmosferu, da bi svako od nas trebao biti sposoban uz Allahovu pomoć da se može obratiti ljudima da može govoriti bismi din, poštujući svoje malo, znači nezavidno znanje. I da ne kaže ljudi, evo sad vidiš kako sam ja postao šehu islam, ne, ali da jednostavno, znači, ovaj, kao što sutra moraš, jel tako, ozbiljno na bojnom polju, stati prsima, okrenut prema neprijatelju, džaba repnjača nazad igra i pomira se od straha, ali ti znaš da moraš naprijed. I Allah će te tu stabiliti. Jel tako? I znaš koji je grije bježanje s polja. E isto u ovoj oblasti, znači čovjek mora da bude odvažan. I ovo se znači o hitabetu ne može se baš sve precizno naučiti. Da kažemo, e sad imaju nekakva nekakve formule, pa uradiš ovako, pa nako, pa ne, ne. Nego to jednostavno voliš Allaha Želešanuhu i da znaš ove, da zna, da zna otprilike ovaj, al-hufuatul ove, znači, opće neke smjernice, da hatabe bude ozbiljan, da bude malo s jačim tonom, da ovaj, znači, bude pošteđen nekakvi fikski mesela objašnjavanja, znači gdje ima ovaj gdje treba znači naučna predavanja, vrijeme i tako dalje da se ne ode znači od akcenta na koji se treba staviti. Pažnja, da se sad, znači, ne ode s jedne teme na drugu, tamo, vamo i na kraju, ha, šta smo ono govorili, pa od da je došlo, kažu, dobro je vazio, šta je vazio, ne znam šta je vazio. <laughs> Ne, ne, mora biti poruka sa hudbe, koja se može lako zapamtiti u dvije, tri rečenice, da se zna o čemu je bila hudba. Da bi je ti mogao nekim kratkim crtama prenijeti nekome da se i ono koristi od toga. Ostavljamo znači hudbu i molimo Allaha tabarake wa kao što ćemo jednoga dana biti spremni da istrčimo na brda i borimo se protiv nevijednika, da budemo spremni da govorimo u ime Allaha Đelešanuhu, želeći satim samo da obavljamo vađib koji je Allah naredio. Ne da proglasimo sebe pametnima, nego jednostavno da govorimo, a čim dođu, znači da znamo šta su u Da jednostavno ne kažemo sad, e mora dava da trpi, neće neki ljudi. Kad su mladi muslimani startali na ovim prostorima, hođe ni tada I mnogi su se odmah u startu prepali. Kao što i danas mnogi ljudi kad nas vide na ulicama kažu, ja vidi budala, pa, pa znaju onda si bil na dnevniku. <laughs> bil na dnevniku. pa znaju oni da, da se raspitivaju neki o njima. Ljudi, znači, već su, znači, poraženi i strah dobili, nisu još nikako stali na noge kako treba. I zbog toga, kao što je Allah Đelešanu u, pro, prošlom periodu, kada se ovako radilo, dao veliki beričet. I mi smo u onome sistemu, u ratu, kad su nam bilo medrese, imali samo jedan problem. Objasniti braći, znaju li se i kako gasiti. Znači imali smo taj problem da kažemo bratu, de, znaš li se ikada ugasiti? malo, pa olakšaj malo, sam, gdje god dođeš, braća samo vazi. Samo pričaju islamu. Znači, samo islam. Samo ljepota islama. I to jednostavno znači, ovaj, nikoga nisi morao plaho ubjeđivati. Znači, čim ode kući, on gleda ko je žrtva da ga pozove, da mu priča, da mu objasni, i taj se Beriče je tada dobro vidio. Pa onda najviše jedan period ljudi su htjeli da to nekako tu davu u neke kancelarije zabiju i da to sve ide složbeno po memorandumima ovim i onim. Pa je hvala Allah, žanu, Allah opet dao, znači danas gledamo šeheh Jusuf, rahmetullah, on je bio predmet našeg proučavanja i njegova dava do krupe. A onda kažemo, subhanallah, pogledaj Allahove dobrote prema nama, sad je dao da vojska ide u javnu davu. Po peše, sa po Zamislite, doće dan, ja sam u to ubijeđen, da ćemo se jednom dogovoriti da u istom momentu izađemo u sve gradove, barove, federalne države, nekatoli. Da, da jednostavno u istom, istom danu, u istom vremenu, svaki džemat u džeboravi da izađe jednostavno u narod i da nametnemo ovim novinarima i ostalima, a i ljudima dobre namjere, da jednostavno nametnemo temu pa nek nas analiziraju ponovo. A mi ne želimo da se reklamiramo, mi želimo samo da jednostavno kažemo ljudi razmišljajte kuda to vi idete. Efehasibtum ennema khalaqnakum abasa wa annakum ilajna la turđa'un. Zar mislite da ste bez veze stvoreni? Uzalud. Da se nama nećete vratiti. Zato kažem, ovaj doće taj dan. I trebamo se u tom pogledu osjećati, znači, da smo mi, inša Allah, svi daije, a opet la yukellifu Allahu nefsan illa usaha. Allah nikoga ne prečuje preko njegovi mogućnosti. Preko njegovih mogućnosti. Ne možeš to nikako. Probao jednom pa pao s mimbera, probao drugi put, ukočio se, polival te, dao slatke vode, ne ide. Treći put, razumiješ, izgubio se skroz, ne ide. Opet će nam mora donijeti nalaze da je sve u redu sad, da ponovo ide. <coughs> Zašto, braću? Ima džemat koji se zove džematu teblih. I vi znate. Kod nije znači jedan od uvjeta. U startu odmah moraš početi vaziti. Danas si pristao i obuku turban i dželabiju, ti si sutra vajz bez ozeđe se nađemo. Moraš se snalaz sunce, mjesec, zvijezde. Gledaj u sebe, oko sebe, pričaj nam. Allah. I to je dobro. Problem je u tome što oni ne uče vjeru. Hvala Allahu, mi se trudimo koliko toliko, jel, da mi spojimo dva dobra. Da govor naš bude utemeljen, da ne smijemo pričati neke iselenijate koji nisu utemeljeni, neke bajke. Čak nije dobro da ljudima nekada koji su slabi uvjeri da im pričamo puno o kerametima, jer oni to ne mogu ovaj, skontak. Pa mi trebamo, znači, kod nje je pravilo. Ne možeš ti pristati da uđeš, ne možeš, ne jednostavno, znači, ući u takav pokret, a da ti kažeš, ja ne se bavim davom, ja tu samo da slušam, da ovo, da ono. mu sam. Poselam. Čuvaj sam tko bude dirao, nek ti Allah ne pomoći. <laughs> Jasno. Inšallah. Zato kažem, mi svi trebamo, inšallah. Allah i barik Ostavimo malo hudbu po strani, idemo do vas. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim danom. A vas, je, znači, posticanje, opominjanje, znači, jednostavno da ljude, jer čovjek je takav, kao kaže Kur'an, وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيدْ I spomeni gospodara kad ga zaboraviš. Znači čovjek može Allah da zaboravi. I od da je čovjek i nazvan i sam što zaboravlja. Pa treba često da se sve na vrijeme, znači pogotovo u nekim, hajde da kažemo, e, prilikama, ljudi se okupili, ima neka kika, ima neka ženitba, ima neka dženaza, pa sad čekamo dok se to sve pripremi i tako dalje. Nećemo tući po duhanu ko što rade ovi ili pričati znači nekakve neutemeljene priče ili se ponašati kao da nismo ovaj da takvu, u takvom ambijentu. I zato kaže Hasan al-Basri وَكَفَ لِلْمَوْتِ وَعِضَ i smrt je kao smrt, dovoljna kao vajz. Zato je na dženazi osnova da se šuti. Osim kad dođe on i se šta treba pručiti. Jer tvoja šutnja i razmišljanje i gledanje u tvoga baba koji je do juče sa tebom jeo, pio i pričao i sad evo više ne može pričati. Ode nekuda tamo. Jer ti dok pričaš ne možeš ti detaljno o svim stvarima razmišljati. Zato što ti mozak je vezan, treba jeziku davati ovaj, dinamiku da on prati ta slova gdje su razbacana u ustima, treba, znači, da možda se znači jednostavno skoncentriše neku priču i ti sad ne mereš dok priča, misli tamo o nekakvim drugim nekim svojim obavezama. Tek kad dok čovjek zato kad neka čovjek šuti, žena to odmah pija, šta se zamišlja? Ona misli, pogotovo moje misli, ja vas zaušao ušao negdje lijevo, desno, naprijed, nazad. Jer žena je kao kaže Ajša radijallahu tada anha jedne noći, poslanik sam je spavao pored nje, pa je dobio naredbu da moli za ehlu bakije. Pa je ušao, ustao i otišao prema mezarucima i počeo da dovi. Ajša popkala, nema Allahova poslanika sa Prvo što je proletlo kroz glavu, uspavao me i otišao drugoj. I ona odmah, ko žena, jel, ide u potragu za Allahom i poslanikom sallallahu alaihi sallam. Kad ga je našla, on dovi, završio poslanik ali salatu wasalam i pita je, o Ajša, ma še'nuki, šta je sad s tobom? Kalet ja Rasulallah, inni fi še'n, wa fi še'n. Ja u svom še'nu, a ti u svom še'nu. Kaže, mene je ljubomora dovela do ovdje. Ovo je moje stanje. A tebe su naredbe natjerale da dođe do tog stanja. I zato kažem, nekada šutnjom čovjek, i to je dokazano, čovjeka šuti, može da, vidjeli ste, kad šuti, čovjek samo mozak leta, sad ovo, sad ono, problemi, nešto tamo, vamo, i tad se može o puno stvari razmišljati. Zato vas, to je svaka prilika, gdje se god može vaziti, gdje god, znači, vidiš da bi bilo koristi da se nešto progovori, svakako treba se pregovoriti. I tu, znači, može se koristiti takozvani tarhibu tarhib, donošenje radosnih vijesti i zastrašivanje. I zato su poslanici poslani kao šahidi, umubeširan, onedjevan. Da budu svjedoci, da donesu radosne vijesti i da opomenu. Pa zato Allah Želešanuhu je naredio da mi negdje moramo potrebiti tu jasnu opomenu. Pa pogledajte, u kući, u kući nema puno nekakve diplomatije, pa moljakaš, pa ovako, iako se to može koristiti, nego se tu treba narediti. Prvenstveno narediš, a onda to malo razgališ. I zato Allah je naredio poslaniku sam. Uender akrabin. Upozori svoje najbliže. Znači, upozori, sakupi i reci im kosti. A u kući kaže, wa'mur ahleke salati, Naredi čeljar svoj namaz. I ustraj u tome. Naredi. Muru abna'akum bi salati Naredi čeljadi svojoj djeci namaz, a on je sedmoj godini. Naredi. Zato kaže vas svako može dati. Vaz je znači i ovo što mi radimo kelimetu pajive. i u tom vazu znači shodno mentalitetu ljudi. Primjer radi kod Arapa nakon Kur'ana i sunneta, ako ne spomeneš u, u vazu, bar jedan šija, kažu tanak. Fin vaz, ali kaže nešto fali. Jer oni, znači, posebno i to pjesništvo, znači, ovaj, onako i dobro i razbudi. Kod nas, primjer radi, narod je kod nas onako veseljački narod. Dok imaš naroda koji su onako, primjer radi Albance, svi prave ozbiljno. I zato je kod nas i došlo na ove prostore, kada je otvorio ženu ko šipta, kao neka ozbiljnost. Takav narod, imaš neki naroda koji su jednostavno onako iskušani sa snagom. Jemenci primjer radi, oni su svi onako ko mehleni. Pa zato treba poznavati, znači, jednostavno ovaj stanje ljudi s kojima razgovaramo, i u tom se nekako prostoru znači, ovaj, naći pa i nešto govoriti. I tu kaže, može da bude nešto što će ljude nakon razbuditi, pa ako treba nekada i raspoložiti. Bitno je da se postigne cilj da jednostavno znači, ljudi se okoristi. imamo treću stvar, a to su durusul ilmije, Znači naučna predavanja. To je da bi shvatili ideš u školu. Sam si ideš u školu, ne znaš, pitaš u štencu šta ono bilo za domaće zadaće. Ima li to smisla? Ili učitelja, jel tako? Ili dođeš, pa se popneš gornjene stolove, sjediš. Ili, znači, ne obraćaš pažnju nikako, ne zapisuješ ništa. Pa znači, naučna predavanja, ona znači traži poseban vakat. Bazovi pa mogu poslije akšama. Nema veze, ako su oni ljudi, nije prevada, prevada, predavač, on je mora čitav dan, gledovi negdje pripremio ders. Ovaj, pa će i malo, kao što radi Ebu Bekr u Medini, on je godinama držao, znači, predavanje između akšama i jaci. I ovako priča, eđe بين المغرب والعشاء تكونوا جميعا انتم الاولياء ovako priča. Sjedite kaj samo između akšama jacije i slušajte dersove, svi, svi ćete postati evlije. A oni je givčani dođu marokanci, pa se kaj evlija, on odmah, znaš, jo evlija, mašala, šef mi rekao da sam evlija. Ovaj. Jer i taj vakat, kad čovjek sjedio godinama, pa svaku noć ima predavanje, jel, ovaj. Tako da kažem, vazovi, oni shodno povodu. I dobro je, znači, mimo džume da bude, znači, bar jednu, dva, tri puta još sedmično neki vaz. Ja poslije nekog namaza, ja nakon neke munasabe, akika, ženitba, dženaza, desilo se ovo, desilo se ono, pa da ljudi ovaj, na određenu temu, a da budu, znači, čitav život tako i to je, tu spada znači ovaj, razne teme, iz ahlaka, teme iz rakajka, da se srca smekšaju, znači, o edebu, o, znači, ono što često imamo sve naći u lijanu Salihinu, znaš, da jednostavno čovjek se postiče stalno na, na činjenje dobrih djela. I imamo, kažemo, naučna predavanja. Naučna predavanja moraju biti, znači, menheđije. Moraju se znači krenuti ovaj te oblasti obrađivati, pa da čovjek polako, znači, da se ne dešava kad kod nas sad čujemo neki termin, ali nekoga je stid pita šta to znači, neko ovaj, možda nešto malo nešto o tome zna i to tako ovaj, prođe nas godina, godina, godina i onda opet neko kaže marfu'a, šta je kup, šta je i tako, zato se znači ova, ova nauka, ona se znači ono što je kod nas bilo u mektebima, samo treba napred mekteb od 7 do 77 godina. Jel tako? A ne do elementare kejfe i dadneš hatmu islamu i ideš onda popiti dvije cisterne rakije i počiniti sve što najveća zlodjela na Dunjaluku i onda ponovo tražiš taj ilmihal. Gdje je na regalu, gdje je za regalu, jesu ga miši pojeli, ima li traga od njega? Pa zato, znači, mi moramo imati ta naučna predavanja iz svi oblasti koje su nam potrebne da bi razumjeli din onako kako treba. Pa da bude, znači, predavanja iz akide, predavanja iz fika, predavanja iz tefsira, predavanja iz arapskog jezika, predavanja znači iz usul Znači predavanja koja jednostavno obrađuju znači dinske teme naučno. I da mi u to se uklapamo onako kako je ambijent za ta predavanja. Znači, da tada budemo što prisutni, da zapisujemo ili da snimamo, da to ponavljamo, da smo raspoloženi, da nas neko izvede na ispite i jednostavno tako se znači, tako se obrazujemo. I evo ono što treba podhitno, ti prvi spreman, a spričat spreman, tako. Ono što treba sad, znači, podhitno, u ovome našem džematu pokrenuti, ali ozbiljno, ozbiljno, ozbiljno, jeste učenje arapskog jezika na jednu najmanje dok smo živi. Dok smo živi, da će se neko priključivati, treba iz Kao što smo sad od prilike, čim vidimo brata da ne zna sufaru, daj ga da savlada, to je tako. Odmah oformimo halku zato. Zašto arapski jezik? Zato što ćemo mi kroz arapski jezik otvoriti sva ova pitanja naučna. Jer ćeš ti učenjem arapskog jezika obrađivati hadise, obrađivati ajete u kojima se znači nalaze mnogi hukmovi, mnoga šeljetska pravila. I jednostavno ti ćeš tako, znači, ovaj, s jednim metkom pogoditi više zečeva. I zbog toga, znači, tu, draga moja braćo, zato šehol islam i mnogi drugi smatraju da je učenje arapskog jezika vađib. I vraćaju se na usulsko pravilo ono bez čega se ne može postići vađi šta postaje vađib. Kao što je šart za namaz abdest, tako je za razumijevanje islama kako treba arapski jezik. Mi ćemo se potruditi da naše učenje znači, ne bude sa ciljem da budemo samo kulturni. Ili da se kaže mi smo znači šta si ti trajiš pametan, ti ne znaš koliko ja znam i tako dalje, ali ja se ne bavim davu. Ne, ne, mi to sve učimo zato što ovaj, hoćemo da se približimo svom gospodaru na taj način, to je ibadet, a s druge strane to je znači razumijevanje vjere. I kad mi naučimo arapski jezik, onda neće biti hase i huse u našem jeziku onda ćemo izgovarati termine ispravno. Izgovarat ćemo Kur'an što ispravnije. Izgovarat ćemo sunne što ispravnije. Jednostavno, ovaj, zato kažu da je Omer još radi Allahu ta'ala anhu, jer u vrijeme Omera, dvije velike civilizacije prišle u islam. I sad možete misliti, dolaze šamljani, dolaze perzijanci u Medinu i sva brkljači na svom jeziku ili brkljači na nekakvom polovnom arapskom jeziku. Onako kako je, nije ga dobro složio. Pa kažu da je Omer zabranjivao da se u poslanikovoj džami priča nekim drugim jezikom. Kao što ima učenjaka koji zabranjuju i smatraju da to nije džajz, da se hutba drži na bilo kojem jeziku osim arapskom. Jer kažu to je namaz u kome je dozvoljeno pričati. Ovaj. Međutim, savremenjaci su vidjeli da je to maslahatul amme, da je veća korist, da se znači razumije za strance, da oni znaju šta je rečeno. Ali evo da mi znači učimo arapski jezik i da smo u tom znači zagrijani kako bi trebali biti zagrijani, jednostavno mi bi znači došli na stepen da bi dobrim dijelom razumijevali, ne bi se trebalo puno znači na hudbi govoriti bosanski. Kao što je bilo na ovim prostorima, kaže 95% bošnjaka su znali pisati arabicu. Dok nije pao hilafet i Ataturk u Berlinu potpisao, znači da uvodi latinicu, rekli mu evropljani, ne možemo mi razumjeti kad budemo trgovali, vi našarate ovom arapskom, to mi ne moramo čitati. Jer ti moraš uzeti isto pismo kao i mi evropljani i onda mi znamo i zato ti vidiš da mi mnoge riječi koristimo evropske, one su tako ušle. Plac i nabraje. Zato kažem, naučna predavanja bi mogli postići znači, na ovaj način, dok se ne ozbiljimo, gdje god ima kakva medresa, gdje god ima neko da se, da kaže, ta ale, dođite ovamo na nešto učimo, požurite, idite, Ostavite, znači, svoj dunjaluk, odite na etehijatu, sjete i učite. Jer vidjeli smo kako je prenošen tefsir. Biteleki. E nije to moglo lako usputi. nešto čuvaj. To je znači bila muđale sa godinama. Ljudi sjedili i učili. E imi uz Allahu te bareke u pomoć. A vidite kakav narod imam. Da nekada se neki ljudi ponašaju ko karavlasi nekakvi da jednostavno da i eritira kad te vidi ko muslimana. Da si go prošao kroz krupu, možda bi aplauz dobio. Ali dođeš kao musliman i vidiš samo se ljudi, ko ne smije naglas da se izjasni, onda se dira laktom, vidi i otkud volki, otkud sad bahiši. <laughs> Zato kažem da ću, ovo je otprilike ta nekakva podjela i zato mi hoćemo uz Allahu pomoć da se znači suočimo sa svim ovim segmentima. Da učimo, da vazimo i da držimo hutbe. I nemojte se nimalo, znači, ovaj, ponižavati tom pogledu, omalovažavati. Mi smo, alhamdulillah, na dobrom putu. Znači, čitamo i moramo čitati. Imamo, znači, ljude koji znaju bolje od nas, ako negdje žive zaglavimo ili šta ja znam, nešto pogrešno shvatimo, da nas popravi, ali jednostavno mi moramo proizvesti novi kadar. Pa ćemo mi kasnije koga vidimo da je stvarno znači ovaj talenat i da se trudi ako treba katapult izbaciti ga malo misl, izbaciti ga malo gdje bude, gdje nam se neće vratiti protiv se boriti. Mi ga financirali, on dođe i kaže, znaš šta, pa nema veće zabude osim to u kojoj se vi nalazite. Jel tako? Zato, kaže, draga braću, mi se moramo potruditi, imamo našu djecu, evo, koja nam dolazi, koja nas stižu, tako da moramo, znači, jednostavno, i ovo je još jedan poziv svima nama. Da mi moramo imati svoje meseđide, da mi moramo imati svoja sela, Znači, mi moramo imati svoje ambijente, jel tako? I sad da ja imam ovdje deset stanovnika koji živi, mi bi mogli tako svaki dan nešto tabirati. Uzeti neku knjigu, pa svaki dan po jednu meselu ili iz arapskog ili ovo ili ono, polako. Ti došao ovdje, već deseti poruka došlo, vraćaj se, možete onaj nego da još drugu dovedeš, pa ne ide nam to u prilog znači obaveze su, daleko se i tako dalje, ali znači pored toga braću, dok ne dođemo na taj nivo, znači sramota je, sramota, da braća imaju mesđide, a da u njima znači se samo sastaju zbog džume, Allahumme, i pet vakat namaza, ako se slučajno ko prisjeti da bi trebao doći tu, i onda čekaju nekakve specijalne daje da im bahnu, pa bi se onda oni okupili da im održe neki vas. Kakav je to svemirski brod, pitam vas, otvor Buhariju i nas koliko nas ima u džematu tu, svaki se dan sastajemo i za jedan određen period daj pročitamo. Tako muslima, tako druge knjige. Kakav je to svemirski brod da mi poslije sabaha ostanemo dok je mozak najfriški odmoren, pa uzmemo po jedno pravilo težvinsko primjer radi. Onda sjednemo u halke i zajednički tako proučimo s nijetom podučavanja, proučimo Koran, čitamo prijevod, znači pamtimo i taj prijevod da znamo, ovaj, treba će nam to kad se budemo obraćali ljudima, treba i za nas same. Tako da mi, znači, sami sebe trebamo dobro, znači, izorganizirati. svjetlo, za koje kaže mnogo toga, a najmanje istinu. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. اضرب واقصد بالهاون وعلى الكافر لا تتهاون الأمريكي صاحوا يا بوش الحق عليا يا بوش الحق عليا Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih. صحوا يا بوش الحق عليا يا بوش الحق عليا Kreni putem vjernih. يا مسلم خلص بغداد كل علود وصفوية اجرع للفاصل وعواد ومنفوت في جبر الحصبات كسر مخلوقك مليات مثل رمز البرية كسر رمز البرية الهاون والكافر لا تتهاون وفي الامريكي صاحوا يا طاش الحق عليا يا طاش الحق عليا نحن اهل السنه اجدادنا ومنا عليها نور منا طاع الرب الباريه نور الجيش الاسلامي فيكم والفن وحامي za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.pautak.com Soba Put Vjernik. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom أبطال جنود الإعلام نادوا عن أرض Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. الأقلام واحدهم يعدلني www.pautal.com Soba put vjernika. يا بوش الحق علي يا بوش الحق علي